מיון של בית חולים. ואז ילד אחד, <laughs> כבר לא ילדים, אחד שואל את השני על מה אתה? אה, אני על, אה, באתי להקרנות על הסרטן במוח ש, שקיבלתי בגלל שהשתמשתי יותר מדי בפלאפון כשהייתי צעיר, ועל מה אתה? אז הוא אומר לו, מה, אני חירש בגלל שהורדתי יותר מדי צלצולים והם דפקו לי את השמיעה, ואת הילד השלישי, מה, על מה אתה יושב? אז אה, אני פשוט אה, נפגעתי בתאונת דרכים שדיברתי בפלאפון תוך כדי וזה. ואז הם מסתכלים על הילדה החנונה הזאת שיושבת על סנדוויץ' ושואלים אותה ועל מה את? והיא אומרת אני סתם באתי לבדיקה שגרתית של הכולסטרול מעבר לזה, החיים שלי נפלאים. זה תהיה פרסומת הרבה יותר רעה. עכשיו חוץ מזה, אם אתם נוהגים, תחשבו על הסיטואציה הבאה, אתם יוצאים לבלות, אתם שותים משהו ואז אתם נכנסים לאוטו ואתם נוהגים. תחשבו על העין שלכם מרוחה על הכיסא שלידכם תחשבו על הצלעות שלכם בולטות החוצה מתוך הגוף שלכם. תחשבו על עצמכם שוכבים מדממים על הכביש, שחתיכה של החלון תקועה לכם איפשהו באזור של הצוואר. ואז אולי לא תשתו, פשוט תנהגו, בזהירות. בואו נתחיל. אומנות משונה. לא. כל אחד יכול לעשות את זה? לא. כל בן אדם פתאום דופק לך פה לא. מה איזה ממנו? לא. נכון לעכשיו, זה הגרוב הנכון. אז תפתח את הרדיו ותשמע את זה המון. אני רוצה את זה חריף מתון ישר מהרחוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה. אה! קוראים לי אברי הגדול ואני לא אשמע הכל. הוא אוהב את זה ברב והוא רוצה את זה בסוף. ביום חמישי כשהשעון מעלה חצות אני אפתח את הרדיו אה! שלא יהיו לכם ספקות, אז שחרר את הכפתור! ברדיו יש משהו שחור וגלגלת! אה! והעיף אל העוף הסביבון אל הסוף. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. עושה את זה. אתם oh! מאזינים לעשר שחור, מסיבה על הכיף-כיפה, לירון תהני ובועז. Number one nigga in this joint, baby, baby. you galactic, be you galactic, be you galactic, עידן ימן, סקלרמן ימן, עידן ימן, סקלרמן ימן, עידן ימן, סקלרמן ימן, עידן ימן, סקלרמן ימן, מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל לוין. מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל לוין. מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל לוין. בלינק, בלינק. מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל לוין. מפיקה! ימה! 03 765 2252 03 והיום אנחנו מחלקים לכם שימו לב אנחנו לא יכולים לדבר על זה עכשיו, אבל כדאי לכם להתקשר כי אנחנו מחלקים לכם בוודאי, מה אתה אומר? לרפלין בוי לרפלין וגם דארט ויידר וגם ג'פקו! ואני מציע שנפתח את העסק בשירת Calling Mr. Vain למה לא? למה לא? a night in Bangkok with the walls I want on. And don't you want on, want on, with your way. Pump, pump the jam, pump it up like you feel the pumping. Pump it up, you need to move, put your body in the flow. Let the party yeah, pump it up, pump. Ah! 99 Geldschluftballons. ein Tor, ein Eintesheim. 99 Geldschluftballons. Einke Weinzel zu Ostrinheim. Rock me Amadeus, komm, rock me Amadeus. Rock me Amadeus, komm, rock me Amadeus. Vienna Calling. Oh. לוי זה באטלפילד וואי, זה לא רוצה של <laughs> טוב, אנשים לא מכירים את זה. אוקיי! אוקיי! אוקיי! למה הדיסק לא פועל? תודה. בהמשך התוכנית יש לנו, אה, אנחנו מחכים לכם כרטיסים זוגים, שני כרטיסים זוגים להופעה של ש"ס ביום רביעי במכבי מיוזיק פקטורי, עוד נדבר על זה ובעוד כשעתיים תתחיל להופעת הבכורה החגיגית בג'י ספוט של מומי לוי הכרטיסים נמכרו, אז אה, <laughs> אם אין לכם כרטיסים... זה הסינגל שיצא ממש בקרוב מטעם אקסקלוסיבי לעסק שחור, הרימיקס לגמרי לפעמים עם קוטג'! Thank you. Hope ya. You want not be ya. And when I see you, I'ma take what I want. So you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. What would you question is better? The world is still mine. Tattoos real with godson across the belly. The balls and rap. He saw me in belly with thoughts like that. To take it back to Africa, I did it with Biggie. Me and Tupac were soldiers of the same struggle. You lanes in the huddle, your team shook. I feel the wrath of a killer. Cause this is my football field. Throwing passes from a barrel, shoulder pads paddle. But the QB don't stand for no quarterback every word is like a sawed-off blast Cause y'all all soft and I'm the black hearse that came to haul y'all ass in This for the hood by the corner store Many try, many die, come at nines if you want a war Get it bloody uh. I got mine, I hope ya You from the hood, I hope ya You want beef, hope ya and when I see you, I'ma take what I want. So you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. Yo, I'm the N, the A to the S-I-R And if I wasn't, I must have been Escobar You know the kid got his chip too fixed hair parted with a barber's preciseness. Brave-hearted for life is return of the golden child, son of a blues player. So who are you, player? Y'all waited the true savior, puffin' that tropical. Cups of that vodka too, poppy juice, toe up. Wake up in the hospital, throw up never. Remember, I do this through righteous steps. You Judas thought I was gone, so in light of my death, y'all been all happy, go lucky bunch of samples, call me godson. With my pants low, I don't die slow. Put the rags up like Petey Pablo. This is NASDAQ though, in my NASCAR with this Non flow, beat not a soul reppin'. Hit the record store, never let me go. Get my whole collection, yeah. I got mine, I hope ya. You from the hood, I hope ya. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front? hope ya. You ain't real, hope ya. It's the return of the prince, the boss. This is real hardcore, kid rockin' limp, biscuits off. Sip crisp, get chips, risk bliss, I floss. Stick shift, look sick up in that box, the Porsche with the top cut off. Rich kids go and cop the sauce. They don't know about the blocks I'm on. And everybody wanna know where the kid go, where he rest at, where he shop at and dress at. Know he got dough, where does he live? Is he still in the bridge? Does he really know how ill he is? Got all of y'all watching my moves, my watching my juice. Hopping my poop, dodge interviews like that. It's not only my juice, ice anything, plenty chains. Look at my tennis shoes, I ice that. Who am I? The back twister, lingerie ripper, automatic leg spreader, quicker brain getter, keeping it gangster with ya. Uh. שזה גת סוג מיוחד של גת, של גת, על, גת. שם, על שם יוסף הגן. אבל חשבתי שזה נס יורד לגן. גרוע! כן. נס, נאז, יוסף הגן מהאלבום האחרון שלו, סטילמטיק ואנחנו בספיישל מיוחד של עסק שחור אה, תוכנית אה, רצינית היום, ויש לנו הרצאה עוד מעט באולפן כן מיד אה, המרצה יגיע והיום אנחנו בספיישל הרצאה נכון? כן לבריאות, כפרה. אל תעשה הרבה רעש, תכף מתחילה הרצאה. בריאות. עלתה לי הכל על האף. אח שלי, עלתה לי הכל על האף! עליות של בועות! עליות של בועות! Good morning ישראל! Good morning ישראל! Good morning... בואנה, שמעת? לא. שיש בסרט התימניה הלוהטת... אה, מה, מה, מה? התימניה הלוהטת. רגע, חכה שנייה, בואו נשאר את זה למוזיקה. אוקיי. מה זאת אומרת? יש סרט שנייה. איך לא ראיתי דבר כזה? נו. צ'פקו! צ'פקו! כן. מכיר את עם מניה לוהטת? לא. זה לא איזה קרובת משפחה שלך? סביר להניח דודה שלי, נו. יש סרט פורנו כזה, ישראלי. שקוראים לו תימניה לוהטת. מאיפה אתה, איך הגעת לסרט הזה? יש את זה בכל הבלוקבאסטרים של ה-DVD. אהה. עכשיו, הפסקול של הסרט, יש קטעים של אייל ברקן, שהוא כידוע זה שעשה את בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום הם לקחו את זה בלי רשות, אז הוא תובע אותם או משהו כזה, והכריחו את כל הבלוקבאסטרים להוציא את הסרט. וואי, ועכשיו יש מלא אנשים שעומדים מול, מול הווידאומטים ואומרים לא! למה הם לא השתמשו בשיר של שושנה דמארי? אני חושב ש... זהו, אף אחד לא היה עולה על זה. זה יותר מתאים לסרט כמו התימניאן, כשהייתה גומרת היה אפשר להכניס את עוד, עולה הבוקר עוד, אני עוד לא גמרתי עוד, אני רוצה עוד ועוד ועוד, רד לי, אמרתי רד לי כי אני עוד רטובה, רד לי אמרתי רד לי כי אני עוד לא גמורה. הטלמסר של העסק 03 765 2252 היום אנחנו מחלקים לכם שלושה עותקים של שוקולד אוסף המוזיקה השחורה המשובח של חברת אליקה סטון. שוקולד עם... אה, לייטים אה, של סייאן סופר קרו. Mary J. Blige, Ludacris, מיס טיינמייט ורבים אחרים, מתנת הליקון, שוקולד, שלושה עותקים, 7, 6, 5, 22, 52, תל אביב, מחר אה, יש את מצעד האהבה בתל אביב. מה, אתה לא היית שם בשנה שעברה? כן, הייתי שם עם להקת בויקה. וואלה. כן, והיה מאוד מעניין. אתה לעומת זאת לא היית שם. נכון. אבל תנחשו מי שם השנה! תראה, מישהו צריך לייצג את המשפחה! בטח, מה אתה אומר? אבל זה המשאית של הג'י ספוט! או, אז זה טוב, אוקיי. אה. אז יש מחר... ושל הליקון! מה אתה אה. אומר? של הליקון היפ-הופ! מה אתה אומר? בוודאי. אז מחר, במצעד אהבה בתל אביב, בטיילת הרברט סמואל, אמ, יש משאית, משאית ההיפ-הופ הראשונה בתולדות מצעד אהבה, משאית של ה G-Spot עם די.ג'יי סופרים, ויהיו שם על המשאית דוגלנד, ומי עוד יהיה שם? כלא שש? כלא שש, כן. וחלוצי החלל? כן. וסבלים מן הבצל? כן. ו... ובגלל שזה מצעד אהבה ואנשים לא רגילים לשמוע היפ-הופ, אז אנחנו ננגן את הכל על 45, כדי שהביט יהיה הרבה יותר מהיר. ביחד לקום, לקום, ליפול! בדיוק. ביחד לקום, לקום, ליפול! תעלה! תעלה! בדיוק. אז מחר מצד הבא וגם לירון ג'ף קטן יהיה שם. כן. מה? אה, זהו, מה? כן. אה, וואלה, כן, כביש החוף. עומס תנועה כבד ממחלף ינאי עד מחלף חבצלת בגלל עבודות בכביש מה אתה אומר? וואי בואנה, 30 דקות זה התזמון 30 fuck! כביש מספר 38 עמוס ממחלף שער הגיא עד צומת שמשון שמשון ושמשון, שימו לב, ביום שני הקרוב, במכבי מיוזיק פקטורי, שזה איפה שנמצא בעצם הברבי הישן, בתל אביב, מכבי מיוזיק פקטורי, ברחוב סלמה, מכבי מיוזיק פקטורי, יום שני הקרוב, השני בספטמבר, יש, יש מסיבה חגיגית של חלוצי החלל! שהתארחו פה בשבוע שעבר לכבוד אלבום הבכורה, הפצייץ שלהם, חלוצי החלל, במסיבה גדולה עם כל מיני אורחים ועניינים, והם גם יעלו וישירו ויהיה פצייץ, אז מכבי מיוזיק פקטורי, מסיבה של חלוצי החלל, כדאי לכם להיות שם, הנה מתוך האלבום החדש שלהם, הקטע שפותח אותו, שנקרא מוסיקה. חלוצי החלל, יום שני, מכבי מיוזיק פקטורי, מסיבה של חלוצי החלל, אלבום בחנויות. ג'ופקו! ג'ופקו! אני חי בשביל המוזיקה, נושם בשביל המוזיקה בשבילי המטאפיזיקה היא נותנת לי מילים ואין מילים והצלילים ממיסים את האבן שבפנים כן, כמה שתחפש לא תמצא עוד אחת כה לא משובחת כה בלתי נשכחת, צריך לשאוב ולקחת, כל ציל שהיא שולחת, חבק את התווים ולהגביר עם השלט הנאה. אביר נודד עד מקצבים על רגעים גנובים, זוכר דברים לפי שירים, תמונות בצלילים, זמרות וזמרים, הגיעו לי חברות וחברים. הצלילים עולם חובקי, המוזיקה כמו הוריקן פוגעת, כמו שוריקן, תקשיב טוב טוב לליריקה, תדע שמי רוקה. כדאי שתתקרב, תיילל כמו זאב כשהמוזיקה תפגע לו אתה לא תרגיש כאב הדימויים שלי יפים כמו נשרים פוגעים כמו כדורים את המנגינה לא יחבו גם אלף כבאים הנשמה מדליקה משהו בתוכך לאדם הוא התפילה מעצימה את המילה היא עולה נופת כוכב מתגשמת משאלה מגינה היא לא בוררת לא בוחרת אנשים בצילים מחברת מלכדת עם סטיל כתוב מצעד את המוזות משחררת השירים נשארים רגעים משמרת אם שינסו לעצור את המוזיקה להשאיר את המוזיקה בכל הרעש שמסביבם להעביר ניידות ולזכור את המסיבה המוזיקה כמו אהבה מים וחבותה אתמול הדי-ג'יי הציל לי את החיים אתמול הדי-ג'יי הציל לי את החיים עם שיר מלב שבור מהבדידות שבעיר עם שתי פריפות במיקסר את הבלוז העביר אתמול המוזיקה נתנה לי קצת אוויר אתמול המוזיקה עשתה אותי צעיר להתאוורר בצד אחר של העיר לא רואה ממטר אף אחד לא מכיר את האש שבלב אני יורה במילים כעס מצטבר אני בונה חרוזים כן די.ג'י אל תפסיק לסובב תקליטים אתה כמו אוטובוס ישיר ישר לכוכבים כל האנשים שזזים בחוות הריקודים מחוברים לצלילים ורוקדים המוזיקה עושה את החיים מתוקים הדרך אל החופש בשירים וריקודים אז דוקטור די.ג'יי יפגע בי עם המוזיקה כי אני חולה ואני צריך זריקה כל שיר כמו אנתרופין וכמו אנטיביוטיקה נער לי את ההנשמה תן לי עוד סגירה מה קורה פתאום התקרה מתעקמת נמצא במועדון ורואה את השמש מחבק את הרצפה איתי מסתובבת אבל המנגינה בראשי מתנגנת was fucking junk, yo, I bust him in the eye. And then I'll take the punks out, oh, feeling funky. Amps in a trunk, and I got more rhymes than this cops at a junkie donut shop. Sure enough, I got rock from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. and the Bible's got songs. And just like the radical son, I have returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. עוד מעט נחלק לכם שני כרטיסים זוגיים להופעה של ש"ס. אמרת אאוס אוף פה. אאוס אוף פה. מה עם הנון בסוף? הנה, אאוס אוף פה. יפה. ההופעה של ש"ס, שחר סוויסה, אה, ולהקתו במכבי מיוזיק פקטורי ביום רביעי תהיה להופעה חגיגית ביותר, הופעה מלאה יחד עם כלא 6, דשה, מסיקה, בזוקה, וגם יהיה מיקרופון פתוח, וגם חמי מחלוצי החלל ינחה את הערב. בקיצור, יום רביעי, מכבי מיוזיק פקטורי, כל זה, עוד מעט נחלק לכם שתי כרטיסים לזה, הופעה חגיגית של ש"ס, מאוד מאוד מאוד מומלץ. קוואמי, טיבון שואל בפקס, מספר הפקס שלנו 03638 מה אתה אומר? 908 כן? 03-6838908. הוא שואל, זה שאלה לך, מה ההבדל בין נרפלין בויל ללינדה פיורנטינו? אני אסביר לך. לינדה פיורנטינו, זה אומנם פיורנטינו, אבל זה לא, תגיד, פיורנטינו! אי אפשר להגיד את זה ככה. זה עניין של רגש. ואני חושב שמי שרואה את Man in Black 2 ללא ספק מרגיש את הצורך העז לומר בערך כל חמש דקות לארה פלין בויים! מה את אומרת? Nothing more than feelings מישהו רוצה לראות את לארה פלין בויל מתה! כן. לוס אנג'לס מחכה לא לגולם האנושי של המאה ה-21. תודה רבה למיסטר קוטר, ששלח לנו כאן סיפור שאותו אי אפשר, אה, זאת אומרת לא רצוי שלא, וגם את המשפט, גם אני כמו כל היהודים יודע שעשר כפול שתיים זה שלושים יופי מיסטר קוטר! מה אתה אומר? ותודה רבה גם לאיתי, שכרגיל שלח את הפקס הראשון, ושוב 03-68-38-908 עוד מעט פינת הפריסטייל ובינתיים האלבום החדש של Public אנמי. ריבולבר לושן נקרא התקליט הזה, שמורכב מקטעים חדשים, קטעים בהופעה. הקטעים של היהודים. ורמיקסים של היהודים. בית פחד מוות, בית עובד, Satan. Six, six, six, לא משמיעים פחד שלו, השיר הזה נקרא בן בוש, סאן אוף בוש. פאבליק Public Enemy, החדש שלהם, Revolve Revolution. like F by the same last name. You know what? China ain't never giving back that goddamn plane. Must got this whole nation trained on some kennel racing. Refrain, the same train, full of cocaine, blows the brain. Have you forgotten? I've been through the first term of rotten. The Father, the Son, and the Holy, the Holy Spirit. We all in. Don't look at me. I ain't calling for no assassination. I'm just saying, saying, who voted for that asshole of nation? Deja vu by the head rush when I wrote the bum rush. So you salute to the then vice pres. You did what Raygun said. And then became pres himself, went for Delp, knee deep in his damn self. Stuck in a three-headed bucket, a trilateral bullshit. Sorry, ain't no better way of putting it. No, you cannot freestyle this. Cause your ass still ain't free. If I fight for y'all, they get me. Come on! How many y'all is coming to get me? None. Cause it's easier to forget me down a bush. Son of a bush is here all up in your zone. You ain't never heard so much soul to the bone. Uh, I told y'all when the first bush was tapping my telephone. It's Spy versus spy, can't trust them as you salute to the Illuminati. You know what? Take your ass to your one million party. Go on. He's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. The son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad off the pitch. High and inside, certified to side. Ain't that a push? Uh. Repeat, ain't that a push? Uh. Out of nowhere, headed to the hothouse. Killed 135 at the last count. Texas bounce. Texas bounce, come on. Cats in the cage, got a ghost of a chance of coming back from your whack. Ass killer machine, son of a bush, ain't that a son of a bush? Cats doing bids for the same bush shit that you did. The bomb? Serial killer kid, uh, serial killer kid, go! He's the son of a bad, he's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad son of a bad. He's the son of a bad. He's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. The father, the son. Uh, the father, the son. The father, the son, and the holy prince. Uh club. It's a real thing, used to make you swing, used to be your thing. Daddy had you under his wing, uh, son of a bush bringing kilos to fill up silos. You probably sniff piles. Got inmates in Texas scrubbing tiles. That shit is wild. That shit is wild. CIA child. That shit is wild. CIA child. That shit is wild. CIA child. That shit is wild. CIA child. He's the son of a bad. He's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad סאן אוף הבוש, פאבליק אנימי מתוך Revolve Revolution, אלבום החדש שלהם. רגע, על מה השיר? זה שיר, זה על הבן של פופאי. לא הבנתי, הוא הבן של בר... לא, לא, זה דונלד דאק, <laughs> אני לא יודע לעשות פופאי. רגע, והם אומרים... זה דונלד דאק עושה פופאי. רגע, לא הבנתי, והם אומרים שבוש זה הבן של בטמן? כן. מה הקשר? He's the son of a Batman! אגב, בקרוב יש בטמן אה. נגד סופרמן, יש סרט כזה. באמת? כן, וגם הולך להיות סרט שיהיה פרדי קרוגר נגד ג'ייסון מיום שישי ה-13. שמעת על זה? אה, כן. אתה יודע איך יקראו לסרט הזה בעברית? לא. פחד ממוות. לא, אני יושב נפעל. אתה פשוט מאגר של מידע נחוץ. בוודאי. אני נרגש. ואתה יודע מי... מי תככב בסרט הזה? לארה פלינבוים! בוודאי, ואתה יודע מי יביים אותו. לא. או שהוא יעשה את הפסקול. רגע, רגע, שכחתי פה משהו, גבירותיי ורבותיי! פינת, לועס, יורק, בועק, <laughs> מועך, קוצץ, חותך את המתחרים, או. פינת! אהלן לכולם, שלום לכל המאזינים, כבוד גדול לכל ישראל. גם לגלגלצ. גם לגלגלצ, וחואמה בלירון. זה בבילון או בבילן? בבלן, זה... בבלן. זה נשמע כמו בבלה. לרפרב בלי להפסיק, אחי, זה to Babylon, to ואתה נמצא כאן גם בגלל שיצא לך אוסף, אה, אוסף, אוסף על העיתים שלך. כן, אוסף על העיתים, כן. לא, באמת. באמת, רק במדיה direct אפשר לקרוא לזה, נכון? <laughs> רק דרך ה-MTV. יצא לך אלבום. יצא לי אלבום, כן. שקוראים לו? First Impression. ואיפה הקלטת אותו? הקלטתי אותו בלוס אנג'לס. אה, הגעתי לישראל לפני אה, חמישה חודשים בערך בפברואר. ועכשיו אנחנו מקבלים את האלבום בארץ. רגע, למה הקלטת אותו בלוס אנג'לס? אה, שם גדלתי, גדלתי מגיל שש שם, והיה לי יותר אה, קל להפעיל את הכוחות ואת הקשרים שם, ולעבוד עם כל מיני אומנים אה, גדולים שנמצאים באלבום. כמו מי? כמו, יש לי את קראפט מהדארק פאונד, יש לי את Killah Priest מה Wu-Tang, יש לי את שייפר, את רייג'י, אח של ברנדי, יש לי את ראסקאז. והם לא, אה, כולם איתך באלבום. כולם איתי באלבום. אני מכיר את כולם חוץ מאת שייפר. שייפר. זה הוא ביידיש? שייפר הוא אה, אה, כושי אשכנזי כזה. אוקיי. כן, דורון שייפר. דורון שייפר. שייפר כן. כן. הוציא אלבום R&B בחו"ל, והשתמשתי בו בכמה מהפזמונים שלו. מה, פשוט הרמת להם טלפון? איך זה עובד? ואיך שכנעת אותם? מה שקורה, שאני גדלתי בלוס אנג'לס, כמו שאמרתי, מגיל 6, ועבדתי בקהילה עשר שנים בתור שומר ראש, mm-hmm. ובזכות העבודה עבדתי עם ברנדי חמש שנים, עם דייטל דרי חמש שנים, עם כל הג'אט קאמפ, כן. ובזכות העבודה והקשרים, ואספנו כסף, והחלטנו לכתוב אלבום, וכתבתי אותו. אז אה, ברגע שהגענו ל... לסוף החלטה שאנחנו עושים את האלבום, התחילנו, התחלנו להתקשר לכל אלה שעבדנו איתם, והתחלנו לבקש פשוט טובות, בבקשה, please come and help and be on the album. Yeah, לא anything for you, Mr. Bubble on. Yeah, yeah, yeah, man. היית שומר ראש של מי? של ברנדי. אה, רגע, ואיך? נייט, דריי. נייט? הוא לא כן. דפק לך מכות? לא, איזה מכות, אחי. דפק לי... אה, אתה זה שלשין עליו, הוא נכנס לכלא. זה כן, זה אשמתי. בגלל זה באתי לארץ, ברחתי, אחי. תגיד רגע, ואיך ברנדי מזכירה את היא מזכירה אותה שתי טיפות. וואלה, בן דוד שלי היה סוחר סמים שלה. <laughs> מה אתה אומר, לא, אחי? סתם, סתם. אוקיי. יכול להיות שאני מכיר אותו, <laughs> אתה הולך לעשות לנו פרי סטייל חי באולפן עסק שחור, גבירותיי ורבותיי. כן. Freestyle. Free. Live. סטאר. אילן. בבילון! יואו. יואו. My reflection is a lesson of what's soon to come. There's no question we keep checking once again this on. Leo and Kwame and Extra Hole, and Balagan. Everybody's in the house, throw your hands up for fun. We on the Middle East side for pride and no life. With live and no job. It's right and no left. Right and no death. It's life with no breath. Subliminal and down with that with no step. So hold up, cause we about to roll up in a 5000 cup. Now take me to a level where you never seen yet. And Israeli people I can see you be bad. So we can hit the house up. We can freestyle Style up with rhymes instrumentally born to kick nuts, kick rocks, kick blocks, and kick fox. And everybody knows on the streets we hit knocks. Superb style, yo, represent the street life. Come on, it's the Middle East side, so raise the peace flags. Come on, uh, what, what? On the Middle East side, from your side to my side, represent the street life. Come on, it's the Middle East side, Israeli people, put your hands up. Come on, come on, come on, come on. All I know is that the world is at a standstill, so we show the snow pearl and pack the lance spill Polluted by the poisons occupying the earth Including mental choices multiplying the birth Give the most of yourself and expect the least And Holy Ghost on the those that respect the peace We're divided by religious color, money, and war Fear ignited, blinded business, time to even the score For every one of us you take, we're gonna take ten Too many promises were made For us to stay friends, should've learned the true meaning of loyalty what a turn your new life into royalty Come on from your side to my side Israeli people get wild and get live Come on, it's a shahol, there's nothing better out here We can rock tonight And we can rock you all year Come on your side to my side Represent the street life It's the Middle East side so Someplace the peace life Come on, show the world what it be like On the Middle East side From your side to my side Represent the street life Israeli people Israeli people Come on, come on Put your hands up Put your hands up Put your hands up We can't stop yet Time for our set And we only bang those Who pose a threat Otherwise we're quite peaceful See, we gotta be gangsters And live life lethal Trying to free our people Wrote this masterpiece To prove the harlem and evil Not a pleasant A drug dealer or a peasant. Looking for better ways to live life pleasant, but still playing. Keep away from the cops. Stuffing rocks in our mouth to pay the rent every month. And the hustle never stops. We only grow older. Only now we carry weapons. Throw over your shoulder to all my soldiers. With faces and no expression. In and out of prison with a violent direction. Turn to God for protection. So we can be there for our children. Swear our lives and give them with heaven. Better yet, we can put our big bed. Come on, your side to my side. Represent the בזמן האחרון עם נווה צדק. מספרים, אני נחש. שחרר את מספר הגבינות והירקן בים. שתיים, מספר המקורות שיום אחד. שלוש שנים וארבע חודשים מהזמן שהוקצה. לא התקרב, הייתי באף סביב להכניס דפוס עירוני מבטן מאות בשבלה של הסתנותות גם חודשים. רק כדי ששת מחר, כל שהם חתמו על הכלים. שמור עשתה שפורים אחוז סופר, גיטר ילדותי, פרקיקה וזה פיגוע לכל מחר. איזה התשובה מספרית